Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Alhamdulillah Rabbil Alameen Wa salatu wa salam Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa salam Ibn Abad Došli smo do poglavlja Znači govorimo o dženazi u, uh, Ušli smo u u mesele koje su vezane za hadise koji govore o dženazi, došli smo do pogleda babu fi sifati taksil mejit wa tašiil dženazeti. Poglavlje o o načinu kupanja umrlog mejita i ispraćanju dženazi. To ima spomenuto nekoliko hadisa, pa ćemo i danas nastaviti da uzmemo inšala. Po redu dolazi 156. hadis. An um atije el ansarije kalet od Umu Atije Ansari, ki se prenosi da je rekla Dehala alina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hine tu vufijet ibnetuhu Zainab. Kaže, e, došao je kod nas Allahu poslanik sallallahu, sallallahu alaihi wa sallam kada je preselila njegova čirka Zainab. Fekale, pa je rekao Iqsilneha bi thelafin au hamsin au ekthera min thalik. Okupajte je, ogasulte je, tri puta ili pet puta ili više od toga. In re'ej tunne zalik. Ako vidite da ima potrebe, znači više od toga, više od pet puta, ako ima potrebe. Bima in vasidrin, sa vodom i sidrom. Sidr je vrsta biljke, vrsta drveta, koja se koristila, e, čije su stvari lišće koristila, ono danas onaj sidr koji se koristi prilikom liječenja od, od, učenja ruke, e, prilikom liječenja od sihra, koji se koriste, to, to isto to drvo znači. Uzme se, uzme se listovi, oni se izdrobe, izdrobe se ti listovi, pomiješaju se sa vodom. Znači ovdje u ovom slučaju također, znači, uzme se listovi tog sidra, te, e, tog drveta, lišća, lišća tog drveta, pomiješa se sa, sa vodom i sa njim se kupa umrli. Uh, e, Vaj'alna fil ahireti kafura, evo še imin kafur. Kaže i na kraju zadnje što uradite kaže e, da se opere, da se okupa, da se stavi kafur, a kafur u stvari vrsta mirisa. Da se stavi miris, da se namiriše mejit umrla osoba. Fa idha faragtun fa adin fa Kaže kada završite obavijestite mene. Ovo su riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže u nastavku hadisa felemma faragna آذناه kada smo mi završili obavijestili smo ga فآتانا حقوه pa nam je dao kaže svoj pojas e, nešto poput kajša što se koristilo i vezalo se oko struka i rekao faqala ashirnaha iyahu pa je rekao ashirnaha obilježite odnosno zavežite ih sa ovim sa ovim pojasom Jani i zarehu, znači da se zaveže i zar E, izar, misli se onaj donji dio odjeće, ispod struka do, do, do stopala. Kaže, ovo fi rivaje, u rivajetu, u drugom rivajetu, ovo je mu tefeku na lihi. A u rivajetu je došlo, kaže, eu seba, znači ono gore, da se, da se ogasuli tri puta, pet puta, u rivajetu je došlo sedam puta. Wa qala ibda'na bi mayamihin bi mayaniha wa mawadi li wudu'i minha. I rekao počnite počnite, kaže, sa desnom stranom njenom, prilikom gasuljenja, znači da se perje desna strana tijela, kaže, vame vadi il vudu'i minha, i kaže, mjestima na kojima se uh, uh, uzima abdest. Znači, prvo počet sa mjestima uh, sa, na kojima se uzima abdest, znači uh, organi tijela koji se peru prilikom abdesta. Kaže, vame ume atije qalet, i da je umu atija rekla u tom rivajetu, وَجَعَلْنَا uh, uh, رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ A kaže, i mi smo, kaže, njenu glavu, uh, odnosno njenu kosu, svezali u, u tri pletenice. Ovo je tekst hadisa. Sad ćemo govoriti o nekim propisima vezani za ovaj hadis. E, znači, u tekstu hadisa je došlo da je, da prepričamo ovaj hadis, znači, riječ o tome da je, da je preselila širka Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Zainab, radi Allahu anha, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam došao kod žena koje su je gasolile, među kojima je bila umu Atije, Ensarika, da bi im pojasnio i rekao kako da postupe prilikom, uzim, eh, prilikom gasoljenja umrli osobe, pa im je rekao ono što je spomenuto tamo da je operu tri puta, pet puta, u revajtu sedam puta, uglavnom da bude neparan broj, da bude neparan broj i rekao im jel, da same vide koliko će puta, da li će 5, 7 ili više puta, da je to prepušteno njima. A onda, naravno, ovaj, spomenuo ovdje stvari eh, da se koristi sidr, sidr sa vodom, sidr to ono lišće izrobljeno koje se koristi sa vodom, eh, ono čini eh, tijelo čvršćim. Znači, tijelo umrle osobe odmah ga stavlja u, čvrsti, ovaj, u čvrsto stanje da ne bude mlitalo. I na kraju, znači zadnje što se uradi da se da se uh, osoba koja se gasuje da se namiriše sa mirisom. I naravno spomenuje onaj kajš, pojas. Pojas koji sa kojim se veže odjeća da bi se učvrstila odjeća odnosno čefini sa kojima je vezana osoba. Uh, a onda je rekao da na, u toku gasuljenja znači da da gasulje znači one uh, desnu stranu tijela uh, organe na kojima sa, e, prilikom abdesta koji se peru e, i naravno da ga obavijeste kada to završi. Kad su završili, on je njima dao, znači dao je onaj, dao je onaj pojas, e, dao je pojas da svežu sa njime. E, naravno u tome bereket Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da bude sa sa njegovom ćerkom u njenom kaburu. To je otprilike ono da se prepiča hadis, e, hadis ukazuje na sljedeće stvari prva najbitnija stvara to je vađib, da je vađib e, da je vađib e, učiniti gusul, odnosno gasulit umrlu osobu muslimana. Što je fard kifaje, o to smo dosta govorili. Znači. Fard kifaje, to znači e, farz je obaveza je na nivou muslimana umeta koji znaju za to stanje. Kada skupina od njih to uradi, spada odgovornost sa ostalim muslimana. E, također u hadisu ukazuje na to da žene da žene treba gasuliti u osnovi žene. Žene treba i gasuliti žene. Izuzetak je tome, dođe nam tu hadis, e, izuzetak je tome da žena ogasuli svoga muža i obrnuto. Doće nam, spominjit ćemo da to da idu ukaze. E, također hadis ukazuje da je propisano prilikom gasuljenja da se, da se opere osoba e, tri puta ili pet puta, ili više od toga. Neki učenjaci su rekli da ne treba više od sedam puta, neki kažu, razumije se, iz, iz a, konteksta hadisa, a, e, in rei tunne dalik, da, da povećaju broj pranja, bitno da bude neparnom broju, da može biti više od pet do sedam puta. A u dva sahiha je došlo, dva sahiha je došlo, znači, mutefko na lihi, seban au ekter min zalik, znači, sedam puta ili više od toga vidjet ćemo poslije, znači da je za muškarca propisano, kao što, što spomenuli smo do sad hadiz za muškarce, da tri puta se, oku, da se tri puta opere tijelo. Znači jednom se opere, pa ponovo drugi put, pa tako, znači na, na to se misli. <clears throat> Znači, Hadis u malo prije sam rekao također da kupanje, gasovljenje treba biti u neparnom broju, 3, 5, 7 puta. Uh, Hadis ukazuje na to da, da, da nema smetnje odnosno da je propisano u slučaju ovdje spomenuti da voda se pomiješa sa sidrom, sa lišćem od, od drveta sidra. Ona se zove lotosov list, sidr. Varakatu e, sidr, lotosov list. <clears throat> A, a onda, naravno, ovdje e, hadis nam govori o jednoj zanimljivom mesela, a to je, vidimo ovdje, znači da je pomiješanje lišće od sidra, a sidr je nešto što je čisto, pomiješanje sa vodom. Što znači, ako se pomiješa voda sa nečim čistim, da ona i dalje se tretira čistom. To nas vraća na ono, onaj, da li, da li voda, on meseli koji smo govorili prilikom u, ovaj, e, e, u Bulug Maram, kada smo govorili, znači, da li voda koja se, e, koja se pomiješa sa nečim čistim, da li je to čisto, čini, izvodi iz iz čistoće da je tahira muta, da je tahira bi nefsi mutahir da gairi da je sama po sebi čista i da može drugo oprati ili ne. U ovom slučaju vidimo znači, da nije ispravno da se voda koja je pomiješana sa listom od sidra, lotosovog lista, da se pomiješa, da se kupa, umrli, da to nije ispravno, jer je pomiješana voda sa nečim čistim, da to nije ispravno, ne bi bilo propisno dozvoljeno da se kupa umrla osoba sa, sa takvom vodom. Znači, morala bi da bude čista voda, bez primije sa bilo čega drugog čistog. <clears throat> Također hadis uh, ukazuje da je propisano uh, prilikom gasoljena osobu u Mejita umrlo da, da se namiriše, kao što je ovdje spominjeno kafur, vrsta mirisa. Uh, u hadisu je došlo da je propisano prilikom gasoljena da se peruje prvo desna strana, koja je časnija u tijelu, na većem položaju plemenitiji dio tijela. I to da se počne sa, sa organima, uh, sa organima uh, koji se peru prilikom abdesta hadis govori takođe a, kad spominje da je poslanik sallallahu alaihi wasallam donio svoj pojas da se sveže sa njim ona. E, narod u tome bereket nema sumnje kod toga, tako da se razumije iz hadisa. Ovo mesela govori o bereketu, ima i drugi hadisa koji govore o tome. Ashabi su uzimali mnoge stvari od lahog poslanika sallallahu alaihi i e, tražili u tome bereket. Ispravan je stav da se to vraća, da teberuk, da te beruk traženje bereketa u ostacima, tragovima od, neče, od nekoga, da je to važno samo za poslanika sallallahu alaihi wa sallam, na čemu je skupina učenjaka i što je ispravnost većina učenjaka umeta, je na tom stavu. Da se taj propis ne proteže na ulemu, na dobre ljude, na evlije, na šehide. E, dokaz za to je, znači dokaz za to je, znači najjači argument po tom pitanju, Eh, da je propis teberuka, propis teberuka, da ima bereketa u nečijim tragovima, da je to mesela telqifije, znači pojasnen u šarijeskim tekstovima i znamo je, ako nema, nije pojašena, ne, ne pripisujemo propis. U ovom slučaju je došlo da, da, da su ashabi vršili, eh, da su vršili teberuk sa ostacima, tragovima, eh, dijelovima od Allahov poslanika, sallallahu sallam. Da nisu to radili E, za ostatima tragoma ashaba određeni. I na tome se zastaje. E, naravno, naj, najjači argument je po tom pitanju, znači kao drugi argument to da e, Ebu Bekr da je najbolji u ovom umetu, a nije prenešeno ni od poslanika sa Lovom ni od praksi ashaba da su vršili teberuk sa ostacima od Ebu Bekra radi Allahom. Ni od njegovog abdesta, ni od njegovih dlaka, dijelova tijela, odjeće i tome slično. E, i ispravno u stvari da je traženje bereketa u ostacima nekog mimo Allahovog poslanika sallallahu alejhi da je to pretjerivanje, da je to glu neispravno pretjerivanje, fanatizam koji u stvari vesila tula širk koji vodi, koji može odvesti uh, u širk, uh, mali širk ili veliki širk, veliki širk da se vrši teberuk sa ostacima neko drugo mimo Allahovog poslanika sallallahu alejhi Naravno, novotari dokazuju najjači argument novotari to kažu uh, da su E, da su ashabi uzimali tragove ostatke Allaho poslanika sa vlasa, zato što on bio vrijedan, plemenit, najbolji od, ovo, najbolji od irovjesnika, najbolje stvorenje. Pa kaže, analogno tome, kada dođe bilo koje drugo stvorenje, Evlija, Šehid, ovaj, Lonaj, isto radimo analogno, kijac, analogija, zdrava pamet ukazuje, znači da možemo vršiti analogiju na bilo druge, druge insane odgovor na ovo u stvari da nama stanje ashaba i poslanika se lozne pojašnjava da nije tako, da ashabi nisu tako razumije, niti je prenešeno da je i kod ashaba uh, ili tabini da su od ashaba koristili uh, ili, uh, ili upražnjavali taj teberuk nekog od njih mimo poslanika sa lozne što znači da se propis vraćao i skračivao samo na njega. I to je ispravno razumijevanje, a ovo, ovo drugo vodi u znači, veliku, veliku fitnu i vodi čak u mali širk i u veliki širk. Jer danas imamo jako rašireno od, e, kažemo te berk ostatke od živi stvorenja. Onda imamo te berk također od kaburove, te berk od kabu i tako da je za sve to nema dokaza u šerijskim argumentima i nije ispravno. I uh, znači može biti mel, uh, mali širk ili veliki. Andalusam. Andalusam. Andalusam. Andalusam.